بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سورة الكوثر سورة الكوثر ni sura ya mia moja na nane yenye aya tatu Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema Inna a'tainaka al-kauthar Hakika sisi tumekupa wewe Muhammad khairi nyingi. Utume, kitabu, ujumbe, heshima, upendo, radhi za Mola wako, rehma na amani na nyinginezo. Kama ni hivyo basi unayajua hayo. Fasalli rabbika wanhar. Endelea kusali kwa ajili ya taa ya Mola wako na uchinje ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi kwa ajili ya Mola wako fasalli lirabbika wanhar lirabbika inna shani'aka yule anayekubughudhi wewe akusema kwamba wewe huna maendeleo ya kutosha wala ya kudumu wala huna kielelezo ambacho cha kukuridhisha mbele ya Mwenyezi Mungu huwa al-abtar yeye ndiye mwenye kukatikiwa na kila khairi yeye ndiye mwenye kukatikiwa na kila khairi sadaqallahu alazim